sinang Pasar loak muliawan, nek liwat jupan saiki gak peduli wis anak kepingin nggodha prawan sampe ketata beca paribasane wa urang gak ono buntute tuku sewek mele sing ireng wong wis tuwa bolak-balik meteng Thank you. ijo arodo kangelan ojo gawe toro cerampangan akhire oleh wong wedo nek sing jagoan oleh bojo pak wong wedo sing gak nariman kulo gawe ne wani bare wong lanang cukup kurang kurang iku Gak cuma 不要叫为祝福，我忙在苦人，光为做我一个，家跟那家为不家累，不要叫那苦人，家为那人意，我来马大爷，做马的爹爹，家大万多。 ambune rambute sampe tengi sing lanang kuda nyambut sing wedok kudal bunyi sing wedok ngono iku pancene sembrono so rumah tangga mulo gak dipenting no rumane wis ayu nang wong lanang teko lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebok no betara kala lanang teko gawe gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel kesel sing lanang bijak kekeran mulo akire sing wedok aja pekatan mulo keturutan dulur saiki dadi raja pancen iku sing dikarepen no jare wong rumah tangga iku marai sorok sing enak urip ijen iso nglumpukno dunya karepe mono amonyet kal duwe dadi bentino mangani sate-satean kentang ampe bareng gak nyekel duwe cewek duwe tatik nyambut kawine budal bengi dadak pare gowo plastik ujar bangin kira-kira jam setengah pintu dipoto arek lanang-lanang barek goyah sapa no peteng-petengan berasak-berasak no tengah tebu bareng plastik di beber Gludak gludut dadak badar jatuh Kaponmu kapan yo <laughs> Ayo lagu melaku ya Ayo Mulai yo padha ae. Klambine yo kembaran, cewe yo kembaran. Kalunge yo padha ae. Mbok nom setengah kilo, mbok tuwek yo setengah kilo. Tapi kabeh wesi. Kalau mas dipunya, ungkap kota lekak kredit yo kaya tuh gue. yo teng punder e e e la e lu wong rapi loro nang geger pegel seni seni kacang balu pin rasane cili cili akal akal rapi ditarik lonjo kumat

wange dicukupi asu kira-kira dianem aku maling aku bayu sifat topeng aku ngelentung nang guline jadik asu tak jawab dadah kain-kain tak belani tak totok lawan mulo kesuen tak buka jero peteng gak ono lampu mlebu kamare anake dada kliru babone cindhi kapati beno mampu ape nangendi bangi bangi kate gawe topi kudu arek wetok sampe cemplung kali lan tak tawa e kroncong kroso a atine bengong kole ngalor leh diwajer kampung Ono kere api-api kok yo diambung kole ngalor leh diwajawa kok perlu nendang toto omah kebune gak susu ketatap lawang tengah tipe kejeng tak toke bedang suruh ngomong terus wong ngerti nek ana sing cantik katoke bejat dheweke gak eling bareng ana opa-opa dada iki kepocing namung semanten kidungan kula sae lan boten ambolo to Do Kartola. Waras ah. Waras lah. Lah iya waras koyo ngene gurune lha lek loro kari sak pire? Sak beting bae. <laughs> Yo iki lho, jane ana lambe abu gak kena tangane wong liya iki. Lah kena apa? Kena jotos kuwi. <laughs> Ojo murang muringan ta kene. Eh, kon kae cilik durung tau mimi seneng ngene. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih? iki kon kon ngaranin aku iki apa sih? Guru. Guru. Keliru. Lah ya opo? Iki ngono gak guru. Ya apa ya? Balung gak dibawa daging. Ah, iya podo ae. Tak ngono mikir apa sih? oleh kak sedih ya apa lo wong urip ana ndek kutho iya terus kakek penggawe aku ki rok-rok asem sedina nyambut gawe rong dina prei rong dina nyambut gawe telung dina ari besar anake piro kabeh papat omah pinggir rembong kakek omah pinggir rembong arek si cili lo lo lo temenan si lo si mangan semego semego upama pitik yo pakai selambre. Nah, iya sih. Oh, pakai selambre iku lho. Petik sik semlambre-semlambre. Karepku ngono lah kecantol kecantol luntu ya. <laughs> ayo wong petik sik sing mlamres-mlamres doan-doane mangan apa arek, sik doan-doane nyucuk lak ngono omonganmu rumangsa rumangsaku anakku ki doro ngono ta panjene sumpek kan jane oh. arek cilik usak ketoke lho temenan lho isuk ana ini-ini wong dodol es gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh wong tuwa gak nyekel duwe wadah nelongso lho awan titik ana mikul soto iki anakku njaluk Wong tuwa gak Wadah tambah ngersula. Lah iya war, Suri titik nang omekul mayit. Anakku yang njaluk emak. <laughs> Omong ngamu kon lha apa ana mayit kon duno iki. Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol ketuk lindri lah ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit bauyar dhewe-dhewe. Boleh wedi ya. Wedi lho. nyambut gawe yo. Ya apa sing melaku ah? Mbok nek ngono. Ya, pendengaran tajam ta? Sopo? Eno tajam pendengarane. Tajam penglihatan. lu jelas napas lu duwa layu banter satu kilo bongkok <laughs> ngan didi ngan didi kuat ah iya pak kuat ngan didi boleh bro titik titik mana ijazah duwe ijazah oh duwe ijazah duwe ya duwe ijin orang tua wah oh, masih di sini ayo malah aku mbuh nek ngono ayo bekal yo oh, kabulo kaca <laughs> apa kok gak gelem gak sampel nih kan apa oh. gak ngerti nek zaman saiki penjagaan ketat keamanane kampung maupun di jalan-jalan raya hansip saiki wadah iya kan. luaskan apa dilebar luaskan <laughs> mamula lek ngomong cendelane buka ya ngene iki oh. disebar luaskan lah iya tapi carane sing dadi mosok lho sembarang ana carane pene iki aja wedi akibat e. wedi apa sih lho ya apa lek kecekel ta jelas lo wong berbuat itu pasti ya nek berbuat tapi Wong oh, berbuat elek iku pasti dicekel ae. Hmm. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang kantor polisi. Iya, nek cang dicekel penduduk. Dicang itu. Ana dicekel penduduk. Apa? Oh? Digepuki. Wah, sing gak pijet lah bubuk ae pijet. Bubuk apa wong balung kutur mereteli-mereteli. Tah aku ngajak wong lek gak nek gak turune gento gak gelem aku. Ya apa? Nek gak turune gento gak gelem. Tapi kira ya aku ya krungu kabar nek kono pancen balane bajingan. <laughs> Ka ngono. Lah aku kok bajing-bajingno? Lah apa aku kon kon gento-gento. <laughs> Eh, gelem ah. Ayo. Gelem wis. Saiki ngene pamane peno wong sugih aku wong sugih. Aku bekali. Ngono ah. Peno Aku liwat kene ya. Tak dekat ya. Mulai tekan meneh. Hmm. Loh kok bijek kae apa sih? <laughs> Ale gak bijek ya ngomong apa aku? Ya menyo pring ngono lho. Eh pring. Ah. Hurdah pring. Iya. Hurdah pring. Sopo iki? Kancamu menawar. Eh? Menawar. Sing garo iku sapa lah ngono? Hah? Kok rimang takoni. Kon iki gak kenal muni wong soge ngono. Oh ngono. Ah. Hurdah pring. Sopo iki? Wong soge. Soge apa? Soge utang. Lho. <laughs> Aku iki begal ta jange ngewangi nyauri utangmu kon. Tolong omahmu dolen kok. Lah eh, kon niku wong sogi donya. Oh sogi donya. Bur dah pering sapa? Wong sogi donya. Apa nandi? Ya gak lunga-lunga. Eh, gak lunga-lunga. Kon niku wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono, War. Ora oh, nandi. Ya ya. Bur dah pering sapa iki? Wong sugih. Apa nandi? Nang Jakarta. Gak apa-apa, gak apa-apa. Eh? apa-apa. Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Oh, nggawa tas, oh, nggawa tas. Oh, tas pring. Sopo iki? Wong soge, nggawa apa? Nggawa tas, tas apa? Tas semen. <laughs> Dudu tas semen ah. Nanti tas semen. Wah, tas kulit. Kulit apa? Kulit duren. Aduh. Kulit duren? Iya. Jaluk rong juring. Kaya apa? Sing ngasap batukmu. <laughs> kulit sapi, kulit sapi. Oh, kulit sapi. Hurda, kulite sapi. Hurda, <laughs> pring, sapi, wong soge, apa nanti nang Jakarta. Gak apa, gak apa tas. Di sini, tuh, di sini ya, ah, kecoa. Piro kape? Papat. Jaluk lur apa? Gaya apa? Digoreng. Kita <laughs> tapi brengos. Wah, wow, arek lah pokok gue kecoa iku. Di sini duwe, di sini duwe. Hurda, pring, sapa? Wong soge, gak apa, gak apa tas. Di sini duwe, tak jaluk. Nyok, <laughs> Ojo kekno cek mureng-mureng aku iki. Oh ngono. Tak jaluk. Kaleh, kaleh, kaleh. Siapa saya? Lah, kon Kartolo. Eh? Lah kon iki sapa? Sapa li? Lah sapa nek kon gak Kartolo? Kon gak tahu didik-dik wong gendeng ya. Eh, ngatene Bang kon durung tahu diraupi wong linggis aku. Kon kok Kon gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta tidak boleh. Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Harta atau nyawa? Nyawa. Eh, atau harta? Nyawa atau harta? Sekarang punya apa? Harta atau nyawa? Oh iya iya. Apa? Mbok. Harta atau nyawa? Oh. Pilih, pilih. Ah, <laughs> ini kok penting. <laughs> Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat jawa, sama berat jawa ya. <laughs> berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa ini? Menjuruh ke ambigi ya? Eh? Iyalah. Rembuk-rembuk ini? Ya, kan tutupi. Iya. Rembuk-rembuk? Iya. Iyalah, ini lah dericimu kan utak-utik. Eh? Apa? Derici. Kon gak tahu digancu wong. Lapa dik. Pistol, pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol. Ya, ya. Saya minta. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Tor, tor, tor, Mate, mate, eh. Ya, wong begali kudu ngono. Nek wonge mati, wonge mati barang digowo. Ngono ah. Wis ya. Wis, Bisa wis. Iso ya. Iya. Saiki aja aku wong sugih pena begal. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek. Ah. <laughs> <laughs> Ayo saiki peno begale aku sugih. Ayo begale aku. Begale nggo apa? Lho nggowo pentung. Aku nggowo berang ya. Lho kabolo kadate ae. Lah apa? Wong aku durung iso mbacok aku kena bacok dhisik. Kon nggo apa? Barange grene. Oh nggo pistol. Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong rong kilo aku kon tembak mati aku. Lah kon nggo apa? Wis pistule aku. Oh nggo bedil. Engko tadi sik iki jange mbekel ta perang <laughs> itu. Lah ya kon nggo apa pistol lah. Aku pistol lah nang sugi liwat cekaten. Iya. Potongane kaya wong sugi, tapi gak gablek wong iki. Arek gak gelem nyekat. Potongane kaya wong sugi, masih kaya ngene lho. Kucing rembes gak duwe. <laughs> Arek iki kok ngomel ae arek iki. Ayo apa? Kati hordana ya apa? Eh, hordana oh, kan, Mang. Wong latihan dadakno, golek wong sugih. Horda pring. Wong ndi kok? Wong wetane kali. Kati nang ndi? Nang kulone kali. Tak elingno, Dik. Apa? e kali kana uwote. <laughs> Waduh, iki suara. Suarane iso nyongo. Kana uwote. Oh, kali kali kalian. Eh, kali kali kalian. Horda pring. Wong ndi? Wong sugih. Kata nang dia. Jakarta. Iya bucalo. Bucalo. Hari kita kecil ketinggalan cepur sih. <laughs> Cegaten ngono war. Cegaten. Kau nyekat. Tuh tak aku bilang nono bang gusu untuk nih melangkap loh. Hari tak kandak suari bisa nono. Ayo berkah pring. Kata nanti. Nang Jakarta. Gak apa-apa. Tak galau. Kale, lho, kale. Kale. Iya. Lho, kale tem, kale. Tak pateni kok. Tak laporno Pak Lurah. Lho, kok dicek. Kata lo. Waduh, mati aku lo. Gak kon yo dicek, kate mateni aku. kak kon jangan mbonong aku. Lha apa? Kon menglak ngawiti ya. Iya. Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing <laughs> ngejak mang layo kon ce lo. Wong kancane aku katekon lapor nang Pak Lurah iki lho. Wis eh, ngene war, aku nyoba pikiramu. Iya, iya. Nyambut gaweane gak kurang tukang batu ta. Iya. Nyambut gawe becak, pokoke gak begal. Pakai masa zaman saiki masa pembangunan. Nah, nah begal iku melanggar hukum. Iya. Lho kalau kalau kalau apa ya? Sa safari ya. <coughs> Saparu. Ke oh, Kartolo. Iya. Nggak menawar. Ah, iya, Ri. Coba rek kontra ini. Kueker Oh niku geger lapar. Kono dak ngurus wong geger. Pikirin sepatumu iki lho. Semirmu kaya butuhnya tikus ngono. Iki wis kok sulno ping pire. Wong aja ngenyek perkara sepatu. <laughs> Sing penting lah pribadi ini. Penting iku pribadi ini bener kata lo. Mana kabar apa? Wis ana bangunan ngono iku nek rukun. Rusak. Nek gak rukun, <laughs> mesti rusak. Arek kupinge tambah menclekan <laughs> wae. Ono kabar apa lek rukun? Ya kok umpamane ana rusake motor yo reparasi sanggup memperbaiki mulai bener ya ah. rusake sepeda garasi nek eh, untu omonganmu ga enak arep mosok rek tarungokno wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca ono apa sih tri ono kabar mengesankan nek lho lho lho yo pak wingi lak nulung wong ta syukur ta wong urip kuwi wajibe tetulung iki hmm. kok apa yo nulung wong wedok eh wong dempil kok kan niku padane <laughs> lentrik awang dhewe wong wedok iya kok tolong heeh mm -mm. sejarahe wong wedok iku lak wis gawe amu nek iku gak nolong kok apa eh wis penggawe amu aja dilodong iku lho wis penggawe anare iki lak nolong wong wedok aja kuatir terang-terangan ya irung nih tadi ndukuri irung tadi ana caplake <laughs> wis wis Terus gak capek kowe. Kok niku golemu menghina iku. Wong wedok apa kok tolong? iki kandeng iki. tak tolong rek tak delok wong wedok ku mangkok wedok mulai cilik oh dadi panjang abane tak gawe mule iya no omae rek rong dino gak doyan mangan mate ae eh, lho mati wis mati peles iki kok wis sak gendik-gendikane ya ah yo kabeh war wong mati kok rasamu mati nang mati Ya lek cecok ngono ah. Buntute tugel sik saka gal-gal. Ah. Oh. Ya kabeh mati wis. Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno. Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubrung mati ya kowe. Gak iso ngubrung mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Eh, kono iku manggon kampung utawa manggon alas? Lho, nak kampung. Masa gak tahu rumah burung mati? Aku mulai cilik gak tahu oh. iku. Wong oh, mati ya termasuk mayit iku. Didusi, didusi, oh, didusi nganggo didusi barang. Didusi ya. Mari disuceni, mm -mm. mari disuceni terus iku lho di di Buntel. Oh, di Buntel. Iya. Di Buntel apa lho? Godong jati, ya. <laughs> oh, tadi om mati di Buntel Godong jati ta. Kan iso kon suri. Ngono yo nganut kon iku. Aja takon kerto lho. Tuh oh, dhisik ta. Lah di Buntel apa, War? Waduh. Ada wong mati nek wis mari disuceni di Buntel awo. Oh, termasuk kain. Pirang meter, War? 15 meter. 15? <laughs> Iya. Lho, gak 7 meter ta? pitu utawa songo oh sing songo kabeh sing mati lalu ini enam meter lalu di kemejan kau <laughs> meter lono kui kau dicek takon gak kelamben kelamben ya kan uang mati wah tawa di nek wis di buntel buntel terus di eh ditaleni taleni apa kawat kau <laughs> niku ngeramut uang mati tangga keran di kantor takon apa ya takon apa oh, ditaleni apa lah ditaleni kain yo dua siji tengah siji nisar siji termasuk telu telu tetap uang mati kanggonan budidaya rasa. Iya. Nek mari ditaleni, terus digowo, dilebokno. Dilebokno ndi? Nang jero kulkas, ya. <laughs> Sik takon iku ngopen es kaya apa? Kalkus ya, kulkas kalkus. Oh, Ana wong mati dilebokno kulkas. Kok awari lho. Aku gak guyon. Tolong kemplengan jan yo dilebokno kulkas. Dilebokno ndi, Wak? Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok. Penduso. Penduso. Iya. Iku terus dibudalno. Budalno nanti? Nang rumah gadek. <laughs> oh, digadekno nah, ya. Lah wong mati digadekno iku. Oh. Kok yo buyen kok tak titik undur-undur. nang kuburan ya terus iya. dilebokno kuburan diuruki. Diuruki. Nek mari diuruki. Iki tenger. Piro lo? Situ. Dekek ndi? Bela tengah. Lho, lak kena udele sing kuburan. Kondeng atau? Loro, loro, ri. Oh. Loro. Dekek sirahe karo si cilik. Nek tenger loro sirah mbek sikil. Marno disiram kembang. Kembang apa, War? Kembang turi sak bumbune pecel. <laughs> Wis ta iki nyiram wong mati tang golek sego pecel. Iki hmm. terus disiram dikeki kembang terus di diwacakno. Diwacakno apa? Nini loro mata. <laughs> umat wong mati kok gak iso ke kebacut ta. Gak mungkin sapare paling yo gawe gawe. Kumpul wong-wong marai jatuh high oh, prestige. Waduh. Oh, eh, ses. sing penting wong sik enom dhuwit kate nyekel. Gelar wedok. <laughs> saiki yen nek kata arek waduh. Pikirane yo koyo gak karuan adik maca arek saiki gak karo-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik Mbok matane diwalik pisan. Iku sopo iku? Hah. Ngene iki ya apa ya? Nandi anake. Nah, iko. iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran nambe wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Loh, Dek. Lah sampean tukang becak ta? Nun? Tukang becak. Ngeten gak tukang becak. Jalan apa? Tukang batu nih. Sampe ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot Di iki. Ganteng terus gak gelem becak ngoten ta. Kadang-kadang ganteng nyopet njenten. Mung mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kasilan apa? Kuwi niki boto tukang becak. Mbok mau tukang becak lan apa? Ajenge kan ngeteraken kula. Teng pundi? Langsung. Masuk teng pundi? Mriku lo nyabrang. Heh? Nyabrang. Kongko nyabrang no? Nggih, sampean apa timbang nganggo sampean sabrangaken kula. Tumang sama aku iki yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki kok ngene lho ayang-ayangane wis ganteng ini ada no. Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lah sedep. Sedap makane kumpul bumbu nek turu. Ora, ambune ambu kecoa. Kok <laughs> anggap aku iki brotekan ta apa? Wah, jorek rambuti ngembang bakung. Apa ae? Wah, tumone ra wakee gitu. Kok sampe neliti teko tumo bareng itu mau aku akeh apa? Lah karena nempet tanono nduk kene. Rumah sammu bedes aku ngetani. Ah, tano. Wah, ada. Oh, ada bangkaan yang gitar. Rocky. Rocky anyar ya. Iya sik tak tuku. Kalunge lho sepuan iki rupane. <laughs> Ngene kurang ajar sih. Buka rahasia wonten tengah dalan masih sepuan gak sepuan mak urus aku sih. Lah ngene jungkar-jungkir nduk tengah pasar. Tawon. <laughs> Lah yo nang toko pisan lha tengah pasar iku. Lapo? Oh, anu. Napa? Sampean pundi kriyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, nama nah, nama nah. nama nah ngomong wis gak teteh. Namanya ya. Pelo yo ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir dik lek sampean gelem kula rapi nedhi kula beto nama sampean. Lho. Tapi nggih. Kan niku yen apa sih angin ta ulur-ulur. Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nongko dereng ngusum. Soale niku aneh-aneh. Sampeyan nedhi napa? anu mesti tau nggo mlayu di arisan mesti areng. Meniku ora terang ajar ta. Sampean mesti sing biasa ngoten niku. Ngene iki bingung ya aku, wis kudu gandrung. Lah napa? Sopo manis kaya sira? Ngono gak gelem amen. Lah apa amen? Wani ngapik duwe anak. <laughs> Oh, sampean tau dadi anu iki. Dadi ngopo? Dadi nak izin yo ketara. Oh, guyang guyuk <laughs> Oh, apa sih iku? Melok ae iku. Oh. Sampeyan sing arep gendeng kono bae ne wong gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait taksi ngene adakno. Wis ngene wis kondok karo bapak. Lan apa? Lek dino samangku aku ora iso bali. Jadi ratu wae. Lho ya aja menyek marang wong jiwa aku lho. Dadi mungkoe jiwaku. Apa supaya jiwaku? Sampeyan ngumpul ngoten ta? Nek kula niku wong wedo ngoten ta? Sampeyan butuh nek tengah dalan. <laughs> Gak isin lho diwadani wong gak lali batok ngono kok digawe. Lah apa wong kula adus kena gecebok maning. Eh, waduh sepatune Dik, waduh. Napa ah, syukur ye. Eh. Sepatune pakune tek 2 kilo. Iki sing sampean kula ideki mriki. Wah, kapan anu? Kapan apa? Kawinan. lancang beton mau nan apa sih semapon oh semapon terulas sampean aku ya terulas enam likur iku naga iku enam likur wah iki mung ora rapi mesti catek-catekan terus iki sampean iku kurang ajar wae nih diuncar-uncarno tambahan delodok anu wong tuamu sapa jeneng sapa wadanane Anu, kok wadanan barang. Omae oh, ro aku. Sin pundi sih? Si mo sih. <laughs> Iya. Biar Yang guyu lho nggih. Wis tadi pokoke oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan, jaluk gak kelamben nak keturutan. Iya. Yeah. Pantes. Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak. Napa? Oh, mau biar tahu tak obong barang pisan. Ngono iku, ngono iku. Nah, ora. Lah eh. apa bapakku jene dauk iku. Nah, Pengatan tak sama yang bunyi-bunyi uang ini lho Nah yuk tak gandru Ah, ini lho kok nyegalnya engkau sih Ah Lho, ayo tau Ah, kalau bapak lho Sopo Patu hari, Bapak. Patu hari krian itu. Sehari, oh, sampai nek sempat Pak kula wedi sampean. Waktu hari waktu halim, sapa sih iku? Ayo. Kandakno bapakmu lah tadi dikutuk wong lanang wong niat tu niat apik, kok tak gawe apik, gak tak ore tore jange kon iki. Masih ngoten nggih, men ngene dalan ngeten. Oh, kondo wong tuamu lek muring-muring tak cucupe bun-bunane. Yen apa? Tak cucupe bun-bunane. Kandakno bapakku teman, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno Ayo tak dok perapatan gini dok apa nih? tak rewang sembarang tani yo. Masih dukun yo ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Jago wis katape arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak jenengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, cengir. Kembang gading ayit. apa maneh mbang kenongo Ketir! sopo iku eh lah luputin dugen tak wangi tani sembarang duwe aku wong ngingon-ngingon iku mosok mung siji cok ana macam-macam bebek telu sapi songo bete oleh likur. Pemane wedhus 35. Bruang 50. buta sangang pitu eh ala ya apa sih ngeramal ta kak ngono ini lho hari ini memang nanti sih wayah yang ini kalau mulih Lho, lho lho lha apa nak sak ana ngantuk sama nak lho ngantuk ya apa lha apa kon kok mulih yang ini lho ya apa sih aku mangkat sama marah iya iya duit main titik nih hati-hati nek, mm gogo iya iya tenang pasar sampai nona pasar sepi terus ya aku ngenteni sepi nih uang mang gak mau mlebu aku ya pak memang ngenteni sepi nih uang iya karena gue lalaan ta Ya apa sih lah? Ya apa pak Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho, kak keliru ta kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Kok ana wong dodol belas pisan. Wis bersih podo mulih kabeh. Pinter rek anakku. Kok lek Pak Bandeng? Leng, kono lek napa? Lah iki, Pak. Alene wak Gatul. Gatul. <laughs> Pinter rek anakku. Sapa guys? Iya. Gatul iki. Nah, ngono aja kenal anak. Karena uripe grene tak ceker-cekeran iki ni. Bapak iki wong putih lho, masih banteng ya putih, katro ya putih. Kan iki mang luru Mbok nisan nisan tandur tanduran ngono ta? Iki mang tak. Iya. Gatuku. Lah iya apa? Aku laran ndok ngene ku pinggir kali-kali. Aku nyasar. Pinggir wangan iku mang. Lho gak medhok pergol mang nak. Lho ndi? kali ku mang. Oh iya nak Pak. Mau gawan mulai nak. Ya apa? Cek itik-itik bapak. <laughs> Kon iku. Pas ngono ta Pak, saiki iki yo hmm. anak emak sih. Iya. Duwe iki gak perlu jalan buram-buran. Terus karo blonjo dicelengi. Oh iya nak, celeng ngono nak sisan bapak cek nyatem ya. Gak mangan apa-apa. Yang papa. Yo kau capa ndeng pandengan, iki mm -hmm. cilik ae. Terus kan tukang apa meneh nak Bapak? Nah iki apa? Apa iki? Hari petis bako. Oh iya, Bapak dayane nang bako. Emang bako kan tukang piro nek? Ya iki mek titik. Sak mini iki Mbak Titi. Iki gak kliru tambah kene iki apa? Lho Ya apa sih Pak kok eh, bingung aku. Ini kok tuku iki mang kok apa tukumu iki mang? Kandhani wong wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk bakul nak iki nak. Iki bodolane jagung iki kok rambut jagung. Kok niki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irunge bapak. Padha ae lek iki dicampur mek kobot wis sanget bakul. Oh ngono ta iya ajane tukone anakku ya tak tak sedote nak engko. ngocok banyu ta? Lho kok gak keliru ta? Sing godhog ngono mesti awakmu. Lah lha kok bapak kok godhog iku? Yo gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pawon. Din. Apa? Bu gelas meng ala meng gawe wedang ta apa? Iku Mang. Iya. Apa sih? Lho, ora rasane duduk kaya duduk wedang kopi. Sampe nombe? Iya. Kapok. Lah apa? Wong kumang kocane kecap ya diopo. Oh niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kan lho, teko pas kok berapa-berapa lah apa? Iya Pak, aku ki mak jane ya mangkel, mangkane wis gak mule mule aku wis bingung aku. Lah apa kok? Tapi nangis aku isin, mosok wis gede nangis turu tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mah digudha wong, Pak. Digudha wong? Heeh. Sapa? wong tok ayam dongo lho wong iku yo yo ganteng tapi kurang ajar e ya, Pak. Lho, aku lagi waras Bapak ta. Iya iya. Wong sing sopan nang wong. Padahal aku yo wis sopan lho. Lah iya apa wong pikir Bapak nek kudu dikuntut ta ah, iya ya. Jare aku jangan dirabi tapi kok ayam dong. Lho kan niku tak jangan dirabi. Iya iku Pak. Wong oh, aku ya muring-muring, tak jalani. Bener, bener ya, ya. Hmm. Hmm, ya apa? Kan kurang ajar nggih, masih kula wong wedok tapi hmm. duwe wong tuwa sing duwe bapak. Bener nak ya. Kandak kan bapak kula sampean. Bener, bener cocok. Kandak ngene ini. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semra bapak kula wedi. Kondene hmm. bapakmu. Cara ini jodoh cucu. Ijo? Enggak. Eh. Kondene bapakmu. Hmm. Cucu pembun-bunan. Lho, nanti ngomongnya teka sopamane nak konong anakku sopamane bapakmu dicocok kan nak ya apa nak aku hmm. kok melak nyocok non rumah sama bapak ini kerejo tak ya apa, apa lho pak aku moreng-moreng tak moreng-moreng oh, tak celatu wah oh, ya ngono lah bener-bener iya hmm. tapi aku gak seneng pak nek gak sama yang ngelawan sopamane tetep gak terima no bapak kau ngelawan iya pak golek apa pak wong iya pun wong nak wong belangkonan Belangkonan? Iya pak, belangkonan pak Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, Wonten arek wedok balik tangga omahe sing ndi je. Iku mang terus mule tasik budal <laughs> arek iku. Lah aku nduk kene tadi kembang bore aku. Wis wis. Sopo Hei, eh, Wes, eh dhewe. Ora apa iki? Oh, iki andarane. Ganteng-ganteng. Yo enggak nganggup brengos. Yo gagah patuan. Ngono perbuatanmu. Lho, iki sih kaitane kula apa lah? Lan apa kok sampean niku? Nyoba, nyoba. Muring-muring oh. Tapi aja nyandak, nyandak wong tuwa. Ayo, saiki. sing kula candan kapan sampean lho sampean kula betah-betahken ta wae lha mboten rumah sami lakon salah enten omplong anu opo <laughs> omplong omplong enten opo sampe metuntung kaya kodok niku kon rumah sami budare wedok lho he kok wae ta yo nggih sing ngaku. nggih niku sing anakku Oh, anak sampe ngeten lho bapak mertua. Eh, apa penyelan bapak mertua? Sampe kok metenteng. Oleh mencenteng aku jadul anakku kurang aja kok. Ayo. Aduh, nyoba, nyoba mencenteng tapi jero seneng rasane ati. Kok senengnya apa sih? Iku lho bakal mangan tuku, mangan tuku. Lah apa ngopeng mantu rupa miku. Eh, gelem gak tak ajar lho. Lho ngopo? Eh, lho. Ngono lho. Lho. Lho. Eh, aduh. Eh, aduh. Eh, Melayu. Eh, arek belangkon. Thank you. kandang gelendung kak nyambut kae nomah wis iki jaran-jaran jaran-jaran <laughs> jaran-jaran jaran aduh aduh kok niku lapo kok niku lho aku ati ndelok wong baris ae ngono masih ngono yo gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku kok ndelok wong baris ta diuber wong kampung ngono apa ya diuber-uber <laughs> sok guyon ta iki ngene lho yo aku lak diundang kenduren lho diundang kenduren jalak susu kok gak gelem kok dipaksa ngono ta Iyo, kabeh wis nglumpuk aku lak kari ta. Nyaut kopiahe bapak keliru blangkon. Hmm, terus yo gak pantes yo kabeh kopiahe mosok kuwi blangkonan ta. Iya pantes ae. Wong iki mosok pegah pakaian. bakon blangkonan bakon udeng-udengan kon kok boleh ulet ngono jire <laughs> maksudku ngene lho dek ya kopiamu tak silih tak yeah. boleh blangkon iki engko enten ono nduk kene tak ono berkat gedang ijo sak lengen-lengen kok dicik kon niku ape urip ngono ta iya urip blangkon tak gawe iya kopi aku kon gawe iya lah sirahmu sirah aku gede nilak gede aku ah nah kon gawe lak. Lodok iki kok piye? Kok apa kok mburi tak subul sapu tangan ya? <laughs> Wah, kondisi sing ngeru kalau rek kedune Lah sangkan wong bono ngen kon. <laughs> Gak apa-apa wis dilu engko tak oleno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya entek mengene wis aku paling-paling lek gedang ijo gak apa-apa. Bisa dipercaya kata-kata. Ngapa tidur? <laughs> Mare, tak sile dilu ya. Ya ya ya ya. Iya ya. Iya. Entek entek no gedang ijo hmm. ya Dik ya. Wis wis pangan sih sampe gak eling-eling ya. Iya. Kalian sing gedhe lah ya. Iya iya iya. Sing wijone nemen lho lho. wah tepat temen dek wah belangkon kita gaya apa nih gak koyok dalam eh wong belangkon loh apa ini loh saman gak lewat deh saman lah loh saya kira diroba wak ya rumah sama aku anggring ini ta loh saman ku sih ayo tak saya kira ke awal di gede ada di plester ireng

redek kilo ngipi sak ngipi kudu enak ayah itu. Ma bengi yang ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kene ana iringane oma. Tetak lambeku teleponi orang-orang. Par, <laughs> luri, aras dah. Waduh, eh. keringet temur. Kopengku cek kantil lah. Iya, Pak. Kopengku cek kantil. Lu kopengku cek kantil. Lah rumah kamu dicilih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya. Oleh kedang hijau. Eh? Oleh kedang hijau. Waduh, wis tambah lenger melenger kok nek entek situ unae. Temen. Temen lho. Lho iya. Wis tulus karo ipenku mabeng. <laughs> Lah iki mang ketepakan kudu kon. Aku lah jangan itu yang genduran tonggo sebelah itu ta. Lah wis budal po. Oh, budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mau sebelah kono ini kok sawangane ku nuwe iki war katik ngene iki nek diaturi kenduren iki nek hmm. katik nolak berarti kon nolak rezeki iya wis cocok sih iki gaen eh? lah kopiamu tak gaen iya lah mareng wis tak gawon ku tak tinggal diluk ae lah kok iki pantes war gunung-gunung kamu terus anjlok ya <laughs> berarti berarti kon nak ngancam padiku kon nek ngono lho ya gak ngancam ngono ya ngene lho kon iki tak oleh gedang ijo temen ta heeh waduh bonggole ku wates no <laughs> temen Kontek situ kan antara ini kemelakaran kan ya? Ya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah, iya wis. Iya iya. Wis popok-popok no imanmu kan ya. Tak enak omong kamu kan itu. Tak no oleh pelanggung padang. <laughs> Hei. Eh. Kan itu udah jadi pikir gua kan ini. Iya iya. Wong belangko no. Iki pe oleh gue kerasan. Eh, berapa mana ukurannya? Pakai dicil-cil terima wae. Paling dikongkon benakno genteng ya kira-kira. Ah, sedhi kurang untune. Diganti apa jangan untune? Eh? Lha untuk menem-menem pretei. Sing mereka iku sapa? Wong mangsak ngono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari. Walung to Iki yo opo? Sing lawan meneh. Iki kawitane yo opo kae ngono? Rumah sama ku panggil bakon. Iya. Engko tadi sik iki bae bakal e. ya iki diarani. <laughs> Wong guyu. Lha mboten guyu wong kari gusi tok areng guyu. Ayo. Lu ayo lah opo iki? Tak gepuk gelem tak gepuk. Iki dadi opo gepuk? Ayo, Mbak.

Bahkan kurung kemampuan kak Aduh ya apa <laughs> Aduh Orang apa war Loh loh Eh Kan mari dikebuk ya war Loh loh Sumpah kau susu susu aku perlu nih ngekak ini Wut Kan kita jadi nujem tak kan Aku kuis mau gedang hijau Aku Ya apa lo? Aku mau gedang hijau, aku mau Duduk gedang hijau lho. Tak ganti gedang kelutu. <laughs> Wah, hut kata hijau belangkon. oh lah <laughs> apa? Hut kata kenduran lah kon. Enggak tadi sih kok mesti kedasan. <laughs> Eh, Ri, ya apa gedang hijau nih? Wes, tak kayak nomor nawar. Lek eh, kon jaluk mati nek pojokan pasar kono. Iku mari. Yo kate jol kopi aku ati jol blangkon. Karo asale blangkon iki mang. Dadi bae. Blangkon mang teko ndi, Pak? Ya teko safari. Mung teko aku. <laughs> Ya, Pak. Teko aku. Mulane kon gak doyan gedang <laughs> ijo. Aku mang teko iki. Nek kon gak arep gedang ijo iki, Kak. jangan tak ngangai kan ya <laughs> ora apa ane perahu tuh tangki ora apa lah apa lah iya lah iki ah. imam perkara apa wong kepoi sing gepuk aku kudu arek wedok ah tadi sik hmm? kan mang digepuki wong iya perkara aku kudu arek wedok yo nggih blangkoni dadi sing nggawe blangkon iki digepuki hmm, Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Goblok. Loh, sirahe dhewe dikepu ilon. Pak, Pak, Pak, Bapak. Aduh, Bapak rek keliru. Iki kok Bapak sampe niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe. Sabar, Bang. Sabar, Bar. Sabar. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Ngenteni ngonceki gedang Oh, tadi petekane teko anake. <laughs> Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang. Antara terus karepmu ya apa karepmu? Niat hmm. apa? Heeh. Sampe ngawur cok ae, Pak. ngawur, disumbari wong kaya ngono Bapak tak Mbedhok ge pikir Bapak. Ayo. Ya iya mau tak iki kaya seneng gepuki kabeh. Ya apa wong blangkol nang hari ini? Sarenang tangon apa sih? Wong blangkonan. Golek wong blangkonan. Iya. Wes tangon dekuwi. Lah ya apa? Tangon golek i perlune tak kon ngrabi aku. Iya, dicik lah, dicik lah. Apa? Dadi kon mang gak perlu digepuki kon golek tak jane. Karepe anake yo ngono. Nek kon rabi. Iya. Nang ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo. <laughs> Lah iya tadi rabiku kancaku cek <laughs> hajur ngono lho. Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama gelegeken nawi. <laughs> Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjen ini oh, niki. Waduh, susunya lho, bapak marotua marotua. Jare sing salah paham iki sampe. <laughs> salah paham. Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi? Ya. Terus anak sampean ngomong nopo? Lah lek sampean gebuk niki kula imbalaken wong sak pacar. Lah nggih. Wong sak buyar kabeh. Aku kadung imusi ya rene. <laughs> Waduh. Wale kula dadi sasaran wah wah. Imusi eh, wah. Karepmu ya apa, Din? Sing iki lho, Pak. Duduk sing bogang, duduk sing lemu. Tadi kan pilih arek iki, Mang. Iya, sing bengok. Eh, sing iki keliru gak gelem kok. Nah, niki kula rambuté dhewe niki mun awarni. Oh tak tonyo kon. Tak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya. Gelek. Oh, oh, tak wani tak. Oh Lah iki ngene, nek panjen sampean pun sadar, Pak, hmm. sembarang nu dipikir dhisik, mboten persoalan iki tok, persoalan liyane. Iya, sing iya. akibatnya tenggegeran itu dipikir di sini. Iya, iya. Kan dimakan, sama ini kubutuh anak itu di tengah jalan. Sama ini yang tengah kali pulau, ah. gak sama ini ngamar loh. Ya, bapak ini lu gua no. Rasa aku lihat tadi sengkut ini. Ya, apa, apa? Termasuk ya, bapak ini lu gua no. Bapak ini dilunggui. <laughs> Ayo, eh, keliru. Dilunggui kursi ini. ngono loh. Ditamoni, ditamoni. Ini nah. mana ini nak? Ya, bapak ini ya gak ngelarang. Kau ngiru adikmu ya gak ngelarang. Tapi carane sing apik, sing sopan, Dadi awakmu kudu nangane Bapak Rono, aja sampe digudong tengah dalan ka api. Nggih, Bos. Ya. Enggak enggak bos. Nggih, Bos. Hmm. Wis saiki ngene ae wis sarene semari loro kabeh. Ayo hmm. ta. Wong limo iki yo. Ayo reng-reng ae. Dadi mulih no pikiran sing sumpek mang lho ya. Ngono. Jura juli ya. Kepuyer. Kok apa wis ah? Eh, mlakune gambek mlaju eh mlakune gambek sayek-sayek <laughs> ngono ri sik iso joget-joget lek kase iso ngidung ngono ae ngono yo <laughs> aku tak melok ae ya dadi bojoku cek ayem lho Ya, ya. Wah, ya, Eh, oh.